Apaštalų darbai. Pirmoje knygoje Teofili aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per šventąją dvasę davė savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Kartą bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį tarė jis, esate girdėję iš manęs. Mat Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Susirinkusieji ėmė jį klausinėti viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė, ne jums žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale. Bet kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lygi pat žemės pakraščių. Tai pasakęs jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo įžengiant į dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate įmatę žengiant į dangų. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo alyvų kalno buvusio netoliese, kiek leidžiama nueiti šabo dieną. Parėję jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras, Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Vieną dieną, atsistojęs tarp brolių, Ten buvo susirinkę apie 120 asmenų, Petras tarė. Broliai, turėjo išsipildyti rašto žodžiai, kuriuos šventoji dvasia pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą, tapusi Jėzaus suėmėjų vadovu. Jis juk buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje tarnystėje bet jis niekšybės kaina įsigijo sklypą, paskui stačia galva puolė žemyn, plyšo pusiau ir visi jo viduriai išėjo. Tai pasidarė žinoma visiems Jeruzalės gyventojams, ir anas sklypas jų kalba buvo pavadintas Hakeldamachu, tai reiškia kraujo sklypas. Beje, psalminė parašyta, Jokiemas dykvietė te pavirsta. Ir tegul niekas tenai nebegyvena ir tegul kitas perima jo pareigas. Taigi vienam vyru, kurie drauge su mumis vaikščiojo visą laiką, kol viešpats Jėzus buvo tarp mūsų, pradedant Jono krikštu ir baigiant Jėzaus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikelimo liudytoju. Ir jie pasiūlė du. Juozapą, vadinamą Barsabu pravardė Justą ir Motiejų. Paskui meldėsi. Tu, viešpatie, kuris visų širdis pažįsti, parodyk, kad rai iš šių dviejų pasirenki, kad užimtų tą paštalo tarnystės vietą, nuo kurios nuklydo Judas, pasukdamas į savo kelią. Tada metė burtus ir burtas krito motiejui ir jis buvo priskaitytas prie vienuolikos apaštalų